Եթերում օրացույցն է։ Այսօր մարտի 14-ն է։ Տարվա 73-րդ օրը։ Այսօրը պատմության մեջ 1839 թվականի մարտի 14-ին անգլացի գիտնական Սըր Ջոն Հերշելը Լոնդոնի թագավորական միությունում կարդացած դասախոսության ժամանակ առաջին անգամ օգտագործեց լուսանկարչություն բառը։ 1933 թվականի այսօրը Կարլ Մարքսի մահվան 50-ամյակի կապակցությամբ ներկայիս Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարանը վերանվանվեց Երևանի Կարլ Մարքսի անվան պոլիտեխնիկական ինստիտուտի։ 1978 թվականի մարտի 14-ին ստեղծվեց Սևան ազգային պարկը։ Պարկի ընդհանուր տարածքը Սևանա լճի հայելու հետ միասին կազմում է 147.343 հեկտար, իսկ առանց լճի հայելու 22585 Պարկը գտնվում է Հայաստանի Հանրապետության բնապահպանության նախարարության իրավասության ներքո։ Մինչև 1997 թվականը Սևանազգային պարկի տարածքում գտնվող Անտարային ֆոնդի հողերը տնորինում էին Սևանի, Նորատուսի, Մարտունու, Վարդենիսի եւ Ճամբարակի անտարատնտեսությունները։ Վերջիններս 1997 թվականին լուծարվում են, բացի ճամբարակյան տարատնտեսությունից եւ նրանց գույքը, ինչպես նաեւ համապատասխան տարածքները փոխանցվում է Սևանազգային պարկին։ Պարկին են հանձնվել նաեւ Սևանալճի հանգստյան գոտու առապնյա տնտեսության տարածքներն ու գույքը։ Սևան ազգային պարկի տարածքը բաժանվում է 4 տարածքագործառնական գոտիների՝ արգելոցներ, արգելավայրեր, ռեկրեացիոն եւ տնտեսական։ Պարկի տարածքում կան 4 արգելոցներ՝ Նորաշենի, Լիճք, Արգիչի, Գիլլի եւ Արտանիշի, որոնց ընդհանուր մակերեսը կազմում է 7464 հեկտար։ 1978 թվականի այսօրը Իսրայելի պաշտպանության ուժերը հարձակվել եւ գրավել են հարավային Լիբանանը Լիտանի գործողությունում։ 1979 թվականի մարտի 14-ին Պեկինը եւ Տոկիոն դարձան եղբայրական քաղաքներ։ 1994 թվականի մարտի 14-ին թողարկվեց Linux օպերացիոն համակարգի առաջին տարբերակը։ Linux-ը Unix-ը նման օպերացիոն համակարգ է, որ օգտագործում է Linux միջուկ։ Linux-ը աշխարհում ամենատարածված օպերացիոն համակարգներից մեկն է։ Այսօրը ծնվել են 1709 թվականին ֆրանսիացի ուտոպիստ փիլիսոփա եւ պատմաբան Գաբրիել Բոննո դե Մաբլին։ 1879 թվականի այսօրն է ծնվել ծնունդով գերմանացի տեսաբան ֆիզիկոս հանրաճանաչ Ալբերտ Այնշտայնը։ Նա զարգացրել է հարաբերականության ընդհանուր տեսությունը, ֆիզիկայի երկու հիմնասյուներից մեկը։ Այս նվաճման համար Այնշտայնին հաճախ համարում են ժամանակակից ֆիզիկայի հայրը։ Նրա հանրահայտ զանգված էներգիա համաժեքության բանաձևը երկու անգամ ճանաչվել է աշխարհի ամենահայտնի հավասարումը։ 1921 թվականին նա ժանացել է Նոբելամրցանակի տեսական ֆիզիկայի միրավանդի եւ հատկապես իր ֆոտոէֆեկտի օրենքի բացահայտման համար վերջինս վճռական դեր խաղաց ֆիզիկա, քվանտային մեխանիկայի հիմնադրման գործում։ 1948 թվականի մարտի 14-ին է ծնվել արդի հայ պատմագետ, թարգմանիչ եւ մշակութաբան Ալբերտ Ստեփանյանը։ 1972 թվականին հայ կոմպոզիտոր, բանաստեղծ, շարականագետ Արամ Պետրոսյանը։ 1976 թվականի մարտի 14-ին է ծնվել կանադացի դերասան Դենիել Գիլիսը։ Նա հայտնի է դարձել վամպիրի օրագրերը եւ դրա սպինով առաջնացինները հերոստասերիալներում Էլայ Ջոյդերի շնորհիվ։ 1980 թվականի մարտի 14-ին է ծնվել թատրոնի եւ կինոյի ռուսական հայազգի դերասանուհի Նելի Ուվարովան։ Այսօրը տոնում են։ Այսօր մաթեմատիկոսների ոչ պաշտոնական տոնորն է՝ Պի թվի օրը։ Մաթեմատիկոսները որոշել են օրը ընտրել մարտի 14-ը, քանի որ ամիս ամսաթի ֆորմատով ստացվում է 3 կոտորակ 14, որը համընկնում է P-թվի առաջին 3 նիշի հետ։ Այսօր մարտի 14-ն է։ Տարվա ավարտի մնաց 292 օր։